egunko pedikian ohikakeia, ohikeia parka. Ei balin baside, bierri eginen duzie, berrize, nausiak aktualitatien. Doidoia, golden heloen aipatzeko. Hala bat ekizie zer den, inglesa pur bat emaiten baduzie, nik bezala, urrezko egun huna bezala, itzultzen ahal gynuke. Esplikazio ni oso simple da, guk, xente arruntak, enpresa batetan berrogei urti gaiten balin badugu, xantza badien entako, opai txipi bat ukenen dugu juiteko, bombestentako isian ustikata bat dateke eta hede suien bizita. Nausi handi batek aldiz, heltzen delaik, opai eder bat hunkitzen du, eta hoi golden helo deitzen die holz, ez dugu guk denge komprenitzen. Aste huntan, erremedio eta itar zuntsegure sortzen dutian enpresak, Sanofi Ben ben ya du, Olivier Bradencourt. Lasterka lau miliuko sa ukendu euh, abiatzeko belan berri juntan, behantxigo bonusak segurek hausituko dutilaik. Hortoz bezala, frantziako busagiak abilki salhatu di eskandala hoi, eskandala handi hoi bena deuze je gabe hoien debekatzeko. Horre bai, kambiamenik menikes Stug hasten ebai, erremidio eta segure eitarzun sortzen dutien enpresa hoiek, bizi diala sekurite sozialan medioz, hotx kotizazionen medioz ere. Erremedioz asetzen ahalgia. Dagun aldian, buko mindu kezielaik pentsa olivebra den kurri. Kurri da teke lau miliuekin. Bon prefosta, nausien tako golden helo hoi, be karrieren abiatzeko eginik da. Be txigo, stok opzion, retraite chapeau, parachute doré, arrotzi zenak badutug. Evasion fiskala ipatu gabe, hoiko kausitu onduan. Horrek kakei emaiten badeizie, mergaizada, kakegin eta gaina jauz. Edo bestelan, erze furil berrehun hartzen ahaldu ben benahoi bai, sanofik du ekoizten.